i tenim apuntades ja dues inversions de més petit format com són el local social o el club social de eh, l'estadi de Vilatenim i un magatzem per a l'equip del tennis taula a l'Institut Oliva Gran. Eh? Aquests són punts. De manera incipient també ha de començar l'accés a les pistes de l'atisme, una, una bona urbanització que li falta i altres millores en el pavelló ja existent, el pavelló gran. Això són tasques que s'han anat fent de posada al dia i de necessitats de més petit format que la ciutat tenia. Però en té dues de molt importants. Una és el pavelló esportiu, que ha d'anar completat amb una piscina. Eh? Hem de fer de totes, totes, perquè aquest any aquest mandat també estigui enfocada una nova piscina climatitzada amb molta demanda i amb eh, saturació l'existent. Sí, sí i a mig camí, doncs, aquesta pista coberta, que és la que ja està en obres, la que va començar el dilluns passat i la que ha de ser una realitat abans de Nadal. <clears throat> per què la pista del Joaquim Cosí? Doncs perquè ens permet compatibilitzar l'ús escolar amb, després de l'horari escolar, amb, ja a partir de les 5 de la tarda, pogués ser utilitzada per entrenaments d'equips de, de, de clubs esportius, eh? que és una, un dels grans dèficits que tenim a la ciutat, espais per entrenaments dels clubs. Per tant, hi havia espai, urbanísticament ha sigut el lloc mm, on hem pogut entrar més ràpidament a fer una pista coberta que eh, donarà sortida temporal i a la, en els clubs esportius que necessiten a eh, fer, fer entrenament a l'espera doncs, de que d'aquí un parell d'anys estigui construït el nou pavelló esportiu. Aquesta pista és la que va començar dilluns passat i la que, i la que serà una realitat abans de Nadal. Jo crec que en instal·lacions, tal com va va la nostra ciutat, nunca estarem bé. En un principi seguirem utilitzant també el pavelló de, de Llure. Y añadiendo lo que dice la alcaldesa de la escuela CUSI, quiero también recalcar que al margen de, los niños que van a salir beneficiados de los escolares de, este colegio <clears throat> y de los clubes deportivos de la ciudad, quiero, quiero también decir que está abierta a todos los ciudadanos. Habrá horas en que los ciudadanos puedan asistir allí, previo concierto con los clubes... y con el técnico nuestro, para poder hacer uso también de ellas. Y añadiendo también lo que dice la alcaldesa, Decir que también este año es importante la inversión que se va a hacer en adecuar y poner medidas de seguridad a los equipamientos deportivos que ya tenemos en los pabellones. ¿eh? Es otra inversión a mayores. Por eso, lo he dicho con anterioridad, creo que es prioritaria ¿eh? el deseo que tiene este ayuntamiento, este gobierno municipal hacia el deporte.